вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці Амерыку ў беларусі хутчэй не любяць чым любяць так павялося яшчэ з савецкіх часоў калі моладзь гатовая была багоміць іхную музыку іхныя джинсы і жуйкі і ў цэлым іхны лад жыцця а сталыя людзі гатовыя былі кляймііць на партсходах верагоднага праціўніка іхныя клёшы і доўгія валасы і таксама у цэлым іхны лад жыцця. Аднак савецкія часы скончыліся, а амерыканскія так бы мовіць засталіся. Гэта мы селі на іхныя форды, а не яны на нашы жыгулі. Гэта мы пайшлі ў іхныя макдональдсы, а не яны ў нашы жыгулі пяльменныя. Урэшце гэта іхная свабода, дэмакратыя і індывідуалізм запраўляюць сёння лёсамі свету, а не нашы ЦК КПСС і маральны кодэкс будаўніка камунізму. І таму Амерыка не можа не раздражняць. У тым выпадку, калі мы глядзім на яе як на нацыю ці імперыю, што ўздзябурылася панад усім няшчасным светам і дыктуе астатнім таму ж іраку, як ім жыць і таму таксама Амерыка не можа не захапляць, калі глядзець на яе як на універсальную цывілізацыю, якая дасягнула магутнасці і ўзяла на сябе адказнасць за ўвесь свет. За той жа іракі народ, на якім уласны дыктатар выпрабоўваў хімічную зброю. калі ж адкінуць эмоцыі, дык трэба пагадзіцца, што ўсё ў гэтым свеце складаецца з прыватнага і універсальнага, з індывідуальнага і агульнага, з дэкаратыўнага і функцыянальнага. І калі кожны народ імкнецца да захавання сваёй прыватнасці, індывідуальнасці і самабытнасці, дык якраз універсальныя механізмы, універсальны шлях мусіць забяспечваць суіснаванне гэтых розных выжывання і развіццё. Сённяшні свет суіснуе паводле тых правілаў, якія выпрацавала Амерыка. Добра гэта ці дрэнна. Каб адказаць, дастаткова зрабіць параўнанне з іншымі універсальнымі мадэлямі людской цывілізацыі, якія прапаноўваліся чалавецтву ў двадцатым стагоддзі. Найбольш яркія з іх савецкі камунізм і нямецкі фашызм. Амерыка, збудаваная на дыаметральна іншых прынцыпах, уступіла з гэтымі монстрамі ў супрацьстаянне і ўрэшце перамагла, засталася. У выніку не будучы імперыяй, яна набыла ў свеце вагу імперыі не будучы таталітарнай, яна мусіла ўзяць на сябе тотальную адказнасць за лёсы свету. Урэшце яе паўсюдная прысутнасць выклікала да жыцця паўсюдны антыамерыканізм. Вы слухаеце радыё свабода антыамерыканізм заўважная з'ява ў сённяшняй беларусі Пра гэта ў перадачы вострая брама гавораць літаратары і філёзафы валянцін тарас уладзімир мацкевич і валянціна кудовичу Пісьменнік валянцін тарас выводзіць сучасны беларускі антыамерыканізм з савецкіх часоў Што тычыцца антиамерыканізму сучаснага, э, ён на апошнім часам сапраўды мацнее. Тут ёсць две прычыны. Адна прычына карані гэтай з'явы ляжаць у нашай савецкай гісторыі. У многім э, сучасны антыамерыканізм, асабліва ў людзей сталавых веку, маіх равеснікаў, ветэранаў. Гэта працуюць э, савецкія гены. Калі ўзяць савецкага сярэдняга чалавека, ён быў запраграміраваны на антыамерыканізм. Савецкія людзі, наогул савецкая дзяржава, да і вся партыя, ўсё кіраўніцтва. Яны заўсёды адчувалі велізарны комплекс непаўнавартасці у дачыненні да Амерыкі. Дагнаць і перагнаць Амерыку, уцёрці амерыканцам нос. А паколькі дагнаць і ўцёрці нос, э, часцей за ўсё не ўдавалася, то гэты комплекс пачынаў працаваць яшчэ з большай страшнай такой разбуральнай сілай. Ён параджаў нянавісць, Ён параджаў варожасць, ён нараджаў падазронасць абсалютна ва ўсім, што б яны не рабілі гэтыя клятыя амерыканцы. комплекс непаўнавартасці ў дачыненні да кагосьці гэта заўсёды свой комплекс, а не таго у дачыненні да каго ён вычуваецца. Гэта таксама як і зайздрасць, гэта наша пачуццё, калі мы яе перажываем. Але расійская савецкая зайздрасць да Амерыкі, на думку філёзафа Владзіміра Мацкевіча не самы галоўны складнік антыамерыканізму. Напэўна ж, это не самае галоўнае, не самае істотнае. Таму што больш істотным, чым зайздрасць, напрыклад, з'яўляецца страх. страх перад сілай, страх э, таго, што нельга зразумець. Вы ведаеце пры ўсёй прастаце і так, нават прымітывізме э, некаторым амерыканскага ладу жыцця і амерыканскай культуры яна э, не з'яўляецца зразумелай для большасці часткі з 6 мільярдаў э, чалавецтва сённяшняга нягледзячы на фільмы голливуд <laughs> все тое что распаўсюджваецца праз што распаўсюджваецца вось гэты лад жыцця і ну уяўленне светапогляд які там закладзены я вось са здзіўленнем просто гляджу наколькі э, савецкі чалавек не разумею напрыклад амерыканскага кінематографа цалкам не разумею шоу падабаецца людзям і людзі на гэта як бы моюць ну, западаюць але ж сэнс просты сэнс узвялічэння асобы супрацьстаянне асобы дыктату дыктату большасці дыктату зла дыктату там чаго заўгодна супрацьстаяць гэтаму вучыць амерыканскі кінематограф і трылеры і дэтэктывы і вестэрны там і так далей і гэта выхоўвае амерыканскіх хлопчыкаў дзяўчынак и не выховывая ни арабов, ни советских, ни никого. Коллективизм этим не вытравляется. Я, нечто больше моцное есть все ж таки у инших культурах, что супротивит вот этому уплыву. И не только кинематограф, на что не погляди. Э, так само вольная экономика американская не распаўсюджваецца праз дамінаванне даляру, як э, разліковай адзінкі грашовай па ўсяму сусвету. Страх перад незразумелай Амерыкай, пра які гаворыць уладзімир мацкевіч часцяком спараджаў у душы савецкага чалавека варожасць працягвае валянцін тарас амерыканцы это ім плюс э, яны ніколі не хавалі сваіх хібаў или браць амерыканскую журналістыку амерыканскую літаратуру амерыканскае мастацтва кінамастацтва гэта і фолкнар это і драйзер это і жонабдайка это Джон Стейнбек. Я не бачу там клусні, я не адчуваю там клусні, э, Таму што это заўсёды бярэ цябе за жывое і там язвы амерыканскае грамадства і ягоныя балячкі, ўсё это ўсё это на відавоку. Але вот э, я згадываю такую рэч, некалі быў такі фільм по роману Джона Стэнбега гронкі гневу. Это пра дэпрэсію 30-х гадоў злучаных штатаў. Трагедыя беспрацоўя. І в этом фільме паказваецца, як сям'я амерыканскіх беспрацоўных ці некалькі э, сямей я ўжо не памятаю. Па ўсіх злучаных штатах э, раз'язджаюць у пошуках працы, але яны раз'язджаюць на сваім аўтамабілі. І яны ходзяць у каталюшах, яны заходзяць у бары, замаўляюць там піва ўсё. І вот радавы савецкі чалавек глядзеў фільм пра гэтае страшэннае беспрацоўе, і гаварыў нічого сябе безработныя на самаходах ездзяць і ў каталюшах ходзяць і цыгары паляць з гэтага таксама варожасць наражала что-то некадзіўная страна можна патлумачыць незразумеласць амерыкі розніцай калектывісткай і індывідуалісткай палітыкі у пастаўленая ў ЗША на першае месца ў спісе каштоўнасцяў чалавечая асоба не магла служыць перашкодай астатнім дзеля сваіх поглядаў нацыянальнай прыналежнасці або сацыяльнага паходжання. Тым часам у сталінскім ССР ахвяры апраўдваліся патрэбамі прыдуманай кімсьці рэвалюцыі і рай зямны будаваўся на касцях мільёнаў людзей, думкі якіх не адпавядалі лініі партыі паспаліты амерыканец ніколі не зразумее фразу табе што боль за ўсіх трэба гэтаксама як паспаліты савецкі чалавек не мог уцяміць імпічменту прэзідэнта ніксана і таго што гэты галоўны начальнік краіны узяў ды пайшоў у адстаўку таму што бачыце закон вышэй за ўсё у ссср такое было нерэальна у вы слухаете радыё свабода антыамерыканізм заўважная з'ява ў сённяшняй беларусі Пра гэта ў перадачы вострая брама гавораць літаратары і філёзафы валянцін тарас уладзімир мацкевич і валянціна кудовичу філосаф валянціна кудовіч таксама бачыць у антыамерыканізме найперш савецкае паходжанне Амерыку не любяць э, ва ўсіх краінах але ў кожнай краіне е не любяць по-свойму што да беларусаў то наш анты амерыканізм мае некалькі складовых ну першае самае відавочная складовая і самая масавая то гэта 70 год панавання камуністычнай ідэалогіі, якая убівала у мазгі грамадства у галовы, у сэрцы, не любоў да Амерікі, як да лідара капіталістычна свету. Масква, Расія хацела быць сама уладарніцай света з дапамогай камуністычнай ідэалогіі. И, конечно, то, что вот столько годов так массово убивалось у нас, э, худко зникнуть не можем. Але нават і для тых, для каго ўжо страх перад Амерыкай, НАТ, перад сусветным імперыялізмам даўно зжыты з сябе, заўважаецца вось гэты феномен антаамерыканізма і яго э, пашырэнне, я бы сказаў. тут э, вот другая складовая гэта уже універсальна потому что бачите Америка сталася настолькі вялікай настолькі магутнай э, что увесь свет апынуўся у яе ціні власна кажучи Америка ўсе іншыя краіны зрабіла аутсайдерами А хто любіць быць аутсайдером і кожны разумею что адна з прычын яго аутсайдерства это тое что ёсць відавочны лідер э, якога прысягнуць пакуль ніяк немагчыма а Одним словом, все мы опынулись в теню Америки, а ясно, что у теню ничто добро не растет. И отсюда вот этот феномен анти амерыканізма ну калі браць у такім глобальным ракурсе пісьменнік валянцін тарас гаворыць пра няўдзячнасць як складовую частку савецкага антыамерыканізму вялікім дакорам вот для савецкага саюза для ягоных уладаў да і для безлічы савецкіх людзей то некой вот такой болячкой было, что американцы в час войны давали нам студебекеры, виллисы, тушенку, самолеты, особливо в первые месяцы войны. Потом старались сделать выгляд, что ничего этого не было. Ну а как уже совсем не отмовлять, что ничего не было, так говорили, что нельзя ставить на одной ваге ту кровь, которую мы пролили. Конечно, нельзя ставить на одной ваге э, тушенку, студебекеры и тыя мільёны жыццяў які аддала аддало савецкае войска і мірнае насельніцтва ў імя этой нашай перамогі это правільна але можа эта перамога э, затрымалася каб не было гэтых студвекераў каб не было гэтых вілісаў каб не было гэтай тушонкі каб не было лекаў каб не было грошай якія за Амерыка тады нам давала каб не было напрыклад грошы якія збіраў у мерыцы э, габрэйскі антыфашысцкі камітэт то ён сабраў сотні мільёнаў даляраў фонд обороны за што потым заплаціў увесь антыфашысцкі камітэт габрэйскі быў расстраляны у 52 годзе под маркай таго што ўсе яны амерыканскія агенты амерыканскія шпіёны все это зноў от вынікала з комплексу власна непаўнавартасці не маглі этой улады прызнаць што Амерыка сапраўды неяк нам дапамагла потым это касмічная гонка пачалася мы запускаем першы спадарожнік першы касманаут наш а потым амерыканцы ляцяць на месяц і тут э, пачынаецца такая гістэрыка я памятаю калі амерыканцы паляцелі на месяц якраз быў как ты белі і мы даведаліся што будзе трансляцыя прамая ну пайшлі там той корпус дзе стаіць тэлевізор выключана і начальства кажа што ніякай трансляцыі не будзе тэлевізор сапсаваўся і святла небудзенькі неверагодныя рэчы. Там цэлы бунт узняўся. Ну і показалі ўсё-таки. Паказалі, значит, усе гэтыя кадры, вот амерыканцы, як яны садзяцца, як там выходзіць гэты Армстронг. І адзін з расійскіх пісьменнікаў, вот, на вялікі жаль, не запомніў прозвішча, кажа: "Это всё фігня, это всё муляж". Вот тут зноў спрацаваў гэты комплекс непаўнавартасці. І я думаю, што нават ён у той момант самы паверыў, у тое что гэта муляж тому что но ну, это не можа быть а не можа быть тому что не можа быть ніколі а не можа быть ніколі тому что я гэтага не хочу вы слухаете радыё свабода антыамерыканізм заўважная з'ява ў сённяшняй беларусі у Пра гэта ў перадачы вострая брама гавораць літаратары і філёзафы Валянцін Тарас, Уладзімир Мацкевіч і Валянціна Кудовіч. ці не самая магутная сённяшняя нагода для росту антыамерыканізму ў свеце гэта Ірак. Як сказаў Владзімир Мацкевіч, ён лічыць памылкамі амерыканскія аперацыі ў Сербіі і Іраку, але ў прынцыпе падзяляе тыя каштоўнасці, якія ідуць разам з амерыканскай палітыкай. Валянцін Тарас, які бачыў вайну на ўласныя вочы, ставіцца да аперацыі ў іраку больш крытычна. Мы слушна э, сёння крытыкуем бальшавікоў, што яны і э, сапраўды так. яны калом заганялі народ у рай. Но тое ж самае сёння так вот аб'ектыўна атрымліваецца робяць амерыканцы ў іраку з самымі лепшымі намерамі. Яны хацелі вот я кінулі рэжым Садама Хусейна і заўтра будзе дэмакратычны свабодны ірак. Яны думалі, што это грамадство иракское адразу успрымя каштоўности заходнего свету потому что это ж так добра демократия свободные прозрыстые выборы свобода друку обмена цензуры ну и некий матеріальный добробыт э, человек вольный яны не улечили что у целым гэтае грамадство но не хоша гэтых каштоўностях наших у яе свои каштоўности и узник на мою на мою думку цивілізацыйны кризис у не хочуць гэтай рэакцыі ў масе сваёй той дэмакратыі, якую амерыканцы ім прынеслі. У іх іншыя каштоўнасці, у іх іншы погляд э, пачынаючы так сказать ад касмагоніі і не інакш уяўляюць сабе пабудову свету, все інакше абсалютна. А не тут вот іх каршэлі гоняць у эту заходнюю дэмакратыю. Не заўсёды э, амерыканізм нясе э, лепшае, што ёсць у злучаных штатах. А што такое гэты глябалізм і ці сапраўды ЗША гэта новая імперыя і што з усяго гэта будзе заўтра? прогноз валянціна акудовича з моего гледзяща вот з гэтая сітуацыя калі у свеце існуе один лідер яна магчыма намерыцца уже і скончыцца рано ці поздно але чалавецтва прыме скажем так сусветны анты манапольны закон супраць манаполіі на валоданне ўсім светам А вось погляд на сутнасць глябалізму і антыглябалізму уладзімерам мацкевіча наша планета стала маленечкім глобусам якую праехаць можна менечым за суткі і вось сёння ідзе змаганне таких двух прынцыповых тыпаў уладкавання айкумены імперскі тып каб усё падпарадкаваць аднаму чамусьці ці все ж таки это вялікая федэрацыя э, маленечкіх грамадоў кожная з которых будуе сваё жыццё так як сама уяўляе правільным і вось что вымушае баяцца амерыканцаў амерыканцаў баяцца і амерыканізму баяцца імперыялісты тыя хто хочуць падпарадкаваць свет адной ідэі адной уладзе аднаму цэнтру пабудаваць піраміду. Амерыканцы уяўляюцца імі, як іх ворагі, якія маюць тую самую мэту. І таму яны змагаюцца з амерыканскім так бы мовіць імперыялізмам а амерыканцы не імперыялісты яны федералісты хутчэй яны хобіты як той рэйган да які змагаўся з імперыяй зла з савецкім саюзам і амерыканцы яны змагары з імперыяй не для таго каб усталяваць сваю імперыю а каб усталяваць сусвет у якім кожная маленечкая община, не перашкаджаючы іншым, будуе той лад жыцця, які ёй падабаецца. Трэба пэўную экалогію культурную праводзіць, каб тыя вось квазітэрарыстычныя ідэалогіі, якія ласцівы антыглобалізму. Пры ўсім прытым, як не парадаксальна гэта гучыць, каб яны ўсё ж такі крытыкаваліся і каб людзі даведваліся, што стаіць за вось шматлікім рухам антыглобалістаў, у якім аб'ядналіся якраз імперыялісты, розныя таталітарысты. Паспрабуем зрабіць высновы. Амерыка ў дакладным значэнні слова не імперыя. Гэта прапанаваны тып цывілізацыі. А значыць, калі ў вас ёсць хоць крыху агульнага дыхання з усім бедным чалавецтвам, дык і вы таксама Амерыка. Альтэрнатывы няма. Дакладней, альтэрнатывы развіваць нейкі іншы універсальны тып цывілізацыі няма. Альтэрнатыва ва ўласным неглябальным нацыянальным жыцці. Калі мы не маем магчымасці накарміць галодную Афрыку, перамагчы ўсясветную ядзерную катастрофу або асвойваць марс І калі Амерыка робіць гэта ў тым ліку і ад нашага імя, дык сцвярджаць, што мы супраць гэтага зусім не значыць прапанаваць іншы шлях накармлення Афрыкі, забеспячэння ад катастрофы або асваення космосу калі мы рэальна адчуваем пагрозу глябалізацыі і ўсеагульнай уніфікацыі мы мусім зберагаць сваю Беларусь яе прыроду і культуру яе гісторыю і гэтым самым ствараць разумную неканфліктную альтэрнатыву глябалізацыі так як гэта робяць усе еўрапейскія краіны берагуць сваю самабытнасць разумеючы прытым непазбежнасць глябальных працэсаў бо свет ужо не такі як раней у гледзяшча навукі і тэхналогіяў ён зусім не бясконцы. Але давайте падумаем ці развіваем мы належным чынам сваю беларускую мікрацывілізацыю. Ці вырасла за апошнія 10 гадоў у свеце цікавасць да нашай самабытнай культуры. І калі як кажа Владзімир Мацкевіч на змену аднапалярнаму свету непазбежна прыйдзе свет федэратыўны, ці будзе ў тым хоры гучаць і наш голас. thank you